on a demandé à de voter aux gens présents et à la Galdegin dugu hor zirenai bozkatzea eta gehiengoak erabaki du bi pertsona horiek bozkatu behar zutela ara ez dut besterik gehitzeko kontutan hartu dugu bozkatu dute hori da dena on a pris acte ils ont voté et puis c'est tout voilà moi c'est ce que la seule chose que j'ai à dire par contre ce qu'oublie monsieur Rigoyen Berri Bainan, Rigoyen Berri jaunak ahazten duena da eta hortan engaiatu zirela galtzen mazuten giberera egitea irabazleari toki egiteko. Hori, uste dut pixka bat ahantzi bai, bai, dutela. Bai, euh, Beraz, protesta balin bada, nik ere egin dezaket. Euh, Egina euh, da eretzat, hori aldea itzulia da, eta geroari begira so naiz. Bai, argi da, berriz aurkeztuko naiz, hautezkundeetan, jendearekin elkartzen naiz, proiektuan parte hartu nahi duten galdegiteko.